Quimsa kaj capítulo. Chakisha makiyo runata Jesus anuyachishan manta. Jesus mi yapatawan yaikurga huñunakunanku asiman. Chaypim kachkarja chakisha makiyo runa. Farisiyo kunanyatagmi watihachkarjako Jesus tasamana punchaupi, sanuyachiptinja chaymanta kusanankupa. Jesus mi chakisha makiyo runata nerja. Atarispaiki kaichaupipi sayay nispa. Hinaspa murunakunata tapurja. Imatatag ley permitiwanchik samana punchawpi ruraranchikpaj, runapa allinninpaj ruraytachu, icha mana allinninpaj ruraytachu, runa kawsachiytachu, icha wañurachiytachu, nispa. Paykunañatagmi upallalla karjaku. Hinaptinmi Jesus muyuriqninpi kajkunata jawarerja piñakuywan. Oromezongo kasqankomanta Chairo chayronata nirqa. y makikita, nispa. Chay me makin sanuyarurqa. Chaymi farisiukuna ero Herodespa parte don donkunawan tantianakurqaku. Imaynatata Jesusta wañurachichuanchik nispanku. Jesús ta Jesusta uyareg komanta. Jesusñataqmi discipulunkunapiwan huchapa patanman pasakurqa, hinaptinmi achka runakuna Jesusta hatirqaku Galilea laumanta. Jesuspa tukuy imakuna rurasqanta yacharuspankum, rirqaku hawaq Judea laumanta, Jerusalén llaqtamanta, Edomia laumanta, Jordan mayupa waklauninmanta, rirqakutaqmi tiro inaspas sidun llaqtakunapa moyoriqninmantapas. Achkallaña runakuna chaypi kasqanraykum, Mana ñitera chikunanpaq kunata Jesus kamacherga, huk botita alistanankupaq. Jesus achka runata sanuyarachisqanraykum, llapa unqusqa runakuna payta llachpaykunankupaq ñitinakustin asuykurqaku. Demonioyoqkuna ñataqmi, Jesusta rikuruspanku ñawpaqninpi hunqurakuykurqaku, hinaspam qaparirqaku. Hamha kanki dios pachurinmi, nispanko. Jesús mi paikunata senchita camacherja. Aman pimampas kichichu pimkas jaitaja, Nispa. Chunka Jesús pa Jesuspa manta. Jesús orjolauman aklias hayarqa akliasqankunallata. Jesús man Jesusman asuykurqaku. chunca chunka iskayniyuq harikunata, por purinankupaq Inaspa Dios pamunay tiyakus manta wilya kamunang kupa. Kay atlias kang kunamang mi ateita ta jorja demonyo kunata harjonan kupa. Chaychun ka eskay niyog disipulong kunam karja. Simón, paitam suticharja Pedroan. Sebedio pachorin Jacoboan Juan. Paikunatam suticharja buanergesuan, piñakujlaña kasjan koraiko. Joaquín ñatagmi karja Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Alfio en Jacobo, Tadeo, Cananista Partidomanta Simón, en aspa Judas Iscariote, Paimejipata, Jesús ta traicionarorja. Jesús ta camisjancumanta. Jesús me disipulun kunawan kotemorja, wasiman hinaptinmi huktawan runacuna runakuna huñuna karamorja, chaymi paikunaja manaña mikuitapas Terjacucho. Jesús pa pa' ayuncunam chaypi acharuspanko yacharuspanku y pusanankupaq, lukuyaronmi Dios pa Dios y leynin Jerusalen Jerusalén llaqtamanta hamuspankum nerqaku. Kay demoniokuna kamachik Belzebupa juntasqanmi kachkan, chaymi Jarjun demoniokunata, Nispanco. Chaymi Jesús ikunata hayaspan nerja, kikintaja mana manam con Mancho. nispa. Entendinankuparmi rikchanacherqa. Sichu huk nación perunakuna chaqwallapi kawsaptinkuqa, chayllam chay nación tukurunman. Manataqmi, rakinakusqa familiapas takianmanchu. Chaynataqmi satanaspas kikinpa kuntrampi hatarispaqa, manaña takianmanchu. Chayllam tukurunman. Kalpasapa runapa wasinmantaqa manampipas wakuyta atinmanchu, paita manaraq payta chaqnaruchkaspaqa. Chaqnaruspam iman kunatapas chay suaha apakungman. Chihaptam nikichik, Diosqa pampachanqa murunakunapa tukuy huchantapas, chaynatak kikinta kutapas. Chuya espiritu kamiqkunata michaqa mana haykapipas pampachanqachu. Paykunaqa wiñaypa huchayuqmi kanqaku. Chaytam Jesús Jesus ha demonyo demoniuyuqmi, nisparemazjankoraiko. maman mamampiwan Jesus tamaskanko. Jesus pakasjanmanmi chayarurjaku wan wauhenkuna. Hawallapis ayaykuspan payta Jesús pa moyurigninpi tiyajkunam nerjaku. Mamaykim wauhikikunapiwan janmanta tapukuspanku hawapi kachkanku. Nispa. mi nerja. petak mamai, petak wau geikuna, nispa. Moyorek nien piti akkunata minirja. Kairuna kuna mamai wang wau Pipas dios pamunazhan rurakmi wau paneiga, hinaspa mamai